al 91.4 de l'FM. Bona tarda, bona tarda, nit. Bona tarda, nit a tothom amb aquest petit ambient invernal que ja comença a venir ganes de dir això. Bona tarda, nit. Eh, avui eh, toca fer el nostre tercer programa. El nostre tercer, el contraatac de Radio Trama, i la veritat que estem molt contents de dir-ho perquè aquesta setmana passada nosaltres sabem, tots sabem, que eh, no hem pogut pujar al segon programa per problemes tècnics, però bé, la setmana que ve ja, la podreu, ja el podreu tenir. Doncs bé, com sempre, començarem amb el nostre centre d'esports Sabadell. Doncs bé, comencem amb el centre d'esport Sabadell, com hem dit, amb l'equip Arlequinat. Eh, L'últim par partit, per fi, per fi hem guanyat. El va guanyar i deixant el, la porteria a 0, ja era hora. Davant de l'Alcollano, el Temple per 2 a 0, amb gols d'Àlex Cortell i Ernest Forgàs. Un Sabadell que va dominar clarament el partit i la veritat que no, no ens va deixar decepcionats Andrés, molt bona tarda, molt bona tarda nit ja. Molt bona tarda nit, Eucendo. Eh, <laughs> a tothom, no? A tothom, a bueno, tothom. a tothom. Aleix. Aleix, bona, molt bona tarda, bona Gironí. Tarda. Bona tarda. Bona tarda al Gironí, que no va poder venir la setmana passada, però que avui està al 100%, eh, Aleix? A donar guerra, a donar guerra avui. <laughs> a donar guerra. Doncs bé, parlant del Sabadell, hem de dir també que el Sabadell B va aconseguir una victòria, la seva tercera victòria consecutiva, així que també molt bones notícies pel Sabadell B, que va guanyar el Morell. Eh, passem ja al Sabadell femení directament, que va guanyar el Sant Pere Pescador per un gol a dos eh, i les arlequinades on se situen ara mateix en el primer lloc de la taula preferent. Doncs bé, eh, seguint parlant de les notícies, seguint parlant del Centre d'Esport Sabadell, eh, Andrés, molt bona tarda. Què penses de la victòria arlequinada? Bueno, por fin hubo un poco de condensación en el equipo, se juntó las líneas y hizo un partido, yo creo que bastante notable el Centre Fort Sabadell. Molt bé, Aleix, buena tarde. ¿Tú Tu ¿Tú Tu què penses del, bueno, del Sabadell? Jo ya sé el que penses perquè tots del Girona. O sigui, la cosa com, com, han de ser, no? Pero, què penses? Què penses d'aquesta victòria victoria del Sabadell? Yo pienso que hasta superbé a casa, pero s'ha de reflectir a de casa. perquè ha guanyat tots els partits a casa, si no recordo malament, però fora falta rascar i aquest cap de setmana crec que han recordat que juguen al camp del Villarreal B i han de guanyar sí o sí i, bueno, ànims i que van remuntant el vol. Molt bé, doncs eh, hem parlat del Centre d'Esport Sabadell, el primer equip, hem de dir també que hem parlat del Sabadell B, el Sabadell B que ha guanyat la seva tercera victòria consecutiva i hem de dir que eh, l'any passat eh, no va arrencar de la mateixa forma la temporada, però aquest any, pel que, pel que veiem, està sumant punts, o sigui que també és una cosa, un plus molt important i una cosa doncs, que hem de seguir amb, el centre, amb aquest centre d'esport Sabadell B que juga, recordem sempre, a Castellà del Vallès i aquesta setmana hi ha una gran festa perquè els nens del, de Castellà els deixen entrar gratis a l'estadi a l'estadi del Castellà per poder veure el centre d'esport Sabadell. Doncs bé, el Sabadell femení, que hem de dir del centre d'esport Sabadell femení, és que és una passada. O sigui, les noies van guanyar la setmana passada 7 a 0 no sé, si, no sé si us en recordeu que va, sí, sí, sí. l'Aleix no perquè no, no estava. Sí, sí, sí, no, però jo, jo m'acordo, jo m'acordo. 7 0, sí, sí. 7 <clears throat> a 0 i ara guanya 1 a 2 fora de casa, cosa que ha d'aprendre el primer equip de, de l'equip masculí, que no <laughs> segueix sense puntuar fora de casa, sense aconseguir els 3 punts. I el centre d'esport sabell femení, en canvi, ha guanyat 1 a 2 i a sobre se situa prim, en el primer lloc a preferent, o sigui, superbé les noies, felicitats, moltes felicitats a les noies, i bé, fantàstic, és fantàstic, Andrés. les hem d'aplaudir aquí en directe perquè deixeu-me que les aplaudim. Molt bé, doncs després d'aquest eh, pedazo d'aplauso que hem donat aquí a l'estudi, <laughs> amb moltes ganes, doncs passarem directament a primera divisió, vale? perquè tenim bastants notícies i tenim també coses que avançar. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo. I te seguiré. Molt bé, Andrés, eh, doncs eh, tornem amb tu i ens has de dir eh, els pròxims partits de primera divisió. Bueno, pues empezar por el Getafe Fútbol Club Barcelona, partido muy igualado, más de lo que parece, eh, donde se espera que el Barcelona entierre la imagen de Copa y coseche una nueva victoria. Se jugará el sábado a las 20:30 horas en el Alfonso Pérez. El Real Madrid recibe aún Las Palmas, un partido yo pienso que muy asequible para el equipo blanco. Eh, con colíder con el Fútbol Club Barcelona, que no creo que tenga ningún problema en doblegar al equipo canario. Se jugará el sábado a, día 31 a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Eh, el español recibe al Granada y después del revés que sufrió en casa del Rayo, perdiendo 3-0, los Pericos tienen en casa un rival asequible para subir en la clasificación. Se jugará el domingo a las 4 de la tarde en el Power 8 Stadium. Power 8 Stadium. Los otros partidos de la jornada son Deportivo Atlético de Madrid, Villarreal Sevilla, Valencia Levante, Real Sociedad Celta, Eibar Rayo Vallecano, Sporting de Gijón Málaga y Betis Athletic Club de Bilbao. ahora después de haber d'haver de eso, pasemos a la clasificación de la primera división española... que serà Real Madrid i el Futbol Club Barcelona com a caps de, de, de grup, anava a dir, <laughs> com a la, la Champions League, de la Lliga. Eh, tercer l'Atlètic de Madrid i quart el Celta que està a Champions, que aquest és el, aquesta és la novetat d'aquest any, que és el, aquest Celta de Vigo que va a, a, encara que hagi perdut aquest cap de setmana passat davant del Real Madrid. De totes formes, està fent una temporada espectacular. L'altre dia ho parlàvem amb l'Andrés. I eh, cinquè el Villarreal i Deportivo, que estan ara mateix a la zona UEFA. Eibar, Sevilla, Valencia, Betis, Español, Getafe, Rayo Vallecano, Real Societat, Sporting, Málaga y Atlético Son las que están a la mitad de la taula. Y al descenso están Las Palmas, Granada y Levante Unión Deportiva. Doncs bé, eh, després d'haver parlat de la primera divisió i d'haver parlat eh, d'aquestes aquest, notícies que a tothom li importa perquè tothom vol veure futbol aquest cap de setmana, cada cap de setmana està esperant davant del televisor a que sigui l'Estos el primer. Sí, jo, jo el primer i demà, sense falta, no fallaré a la, a la cita, a les 8 i mitja, una bona castanyada farem. <laughs> I l'Andrés tampoc, no, tampoc no, falta davant de la, de la pantalla, eh? La, no, no, la pantalla i amb moltes ganes de, eh, bueno, muchas ganas de ver a, ah, el partido. Doncs bé, després d'haver parlat d'això, doncs eh, <laughs> l'avís de, hem d'admetre un avís, vale? no té res a veure amb l'esport, però jo, jo li dono sempre importància perquè té la seva perillositat, és a dir, eh, temes, temes meteorològics sempre tenen mm. perillositat i no sé, l'Aleix com és així una miqueta del poble, eh, sí. també segurament s'haurà enterat. L'Andrés no tal, l'Andrés passa una miqueta d'aquests temes, després li, li cau el xaparro a la sobre. Sí, però... llueve, me quedo en casa i no me mogo. doncs <laughs> bé, eh, l'avís al Salmí Meteorològic de Catalunya, que inesperadament, ahir per la nit ens va rebre un comunicat de la sala de premsa de la Generalitat de Catalunya de que hi hauria un fort, un fort temporal de pluja aquest, a partir de diumenge. Val? A partir de diumenge, un diumenge doncs, que és de futbol, que és d'esports, on també van nens a jugar eh, les seves respectives lligues, eh, moltíssim compte la carretera, si us plau. O sigui, ho demanem des d'aquí, des de Radio Trama, perquè eh, en aquests avenços esportius doncs, hem de tenir molt de compte eh, de, en aquest tipus de temporals de pluja perquè a sobre ve acompanyat de vent, segons eh, <laughs> tinc entès, així que moltíssima precaució a les carreteres, als aficionats que es traslladin a veure eh, qualsevol equip de, de la seva ciutat o de, o de la seva província. Doncs bé, eh, després d'emetre aquest eh, comunicat, eh, parlant d'aigua, hem de parlar de Mojémonos por la Min, ¿vale? com sempre, aquí som molt... Mm molt intolerables, anava a dir, jo ara mateix, no sé què m'ha vingut això al cap, <laughs> però som, som molt solidaris, solidaris i intolerables amb aquest tipus de situacions, això sí. I nosaltres el que volem és que aquesta, aquests nens doncs, tinguin les seves dutxes a Gàmbia eh, i, i aconsegueixin per fi tenir la seva higiene que s'ho mereixen, per suposar, com tothom i així que el que hem de fer és entrar al buscador a, a Facebook, entrar i posar Mojémonos por la min, entrar a la seva pàgina i posar me gusta, que no costa res, que no Aleix, com no, sempre dius amb el teu clic. Sí, amb un clic me gusta, like it i ja està. I ja està. Sí. Doncs bé, Andrés ens volia comunicar una cosa, vale? després de parlar de Mojémonos por la min. Eh, de què volies parlar, Andrés? Eh, Eh, bueno, tengo una noticia. Eh, en varias en, secuestran a un árbitro durante cuatro horas en Turquía. Mare de ve a que aquesta notícia... Pero perdona, perdona, Ostendo, per no pitar un penalti. <laughs> Perdó, espera, espera, un moment. Aquesta notícia l'hem de deixar pel moment de la polèmica, però a, això el que hem de fer amb l'oient és deixar-lo amb la intriga ara mateix, eh? Molt bé, aquí... El deixarem aquí amb la intriga. Amb... doncs bé, el deixarem amb la intriga precisament perquè en aquests moments el que vull fer és passar al futbol sala. Vale? Hem de passar al futbol sala i parlar de la Raona, la Raona, el famosa Raona aquí de Sabadell. Diumenge passat es va disputar el derbi de Sabadell de la primera divisió catalana i ho feia amb un safa eh, a Raona. Els dos equips arribaven al partit amb diferents resultats, però el partit va ser molt tens. El Safa, dirigit per Lozano Emili, va sortir eh, a totes per pressionar a la Raona i en intentar que no juguessin còmodes. El partit va ser vibrant i maco per l'espectador, però un Safa que davant va fallar molt va veure com els homes d'Angulo obrien ràpid la llauna Aitor en el minut 6 obria el camí cap a la victòria pels visitants. El Safa, però, el que no té, eh, el que, no té que mai es rendeix i va, ser, i va seguir jugant a les seves cartes intensitat alta i forts al darrere. Doncs bé, eh, la Raona va guanyar 3 a 7, així que un partit eh, impressionant i molta pressió endavant. Doncs bé, hem parlat del futbol sala Sabadell, l'Andrés eh, està aquí mandándonos, que no sé què volia parlar amb nosaltres. El micro, el micro. Pablo, el micro, què passa al micro? Què li passa al micro? Què li passa al micro? Oh, te pito penalti ja mismo. <laughs> no funciona, eh, aquí. Sí funciona, sí, <laughs> no penalti. funciona, no funciona. Penalti. No, no funciona. No funciona aquest, eh, aquest micròfon, ni aquest, ni aquest tito tampoc, no? No, no funciona res. Aquí, aquí a l'estudi és que, saps què passa? Sabeu què passa? Que aquí a l'estudi, senyors oients, no funciona res. Doncs bé, eh, després de parlar d'això, volia que em parlessis una mica, Andrés, del rupi, mm, que hi havia doncs bueno, notícies. Sí, mira, ya, eh, la semana passada, informe de las semifinales que del Campeonato del Mundo que se jugaban y ya tenemos finalistas. La final eh, del, Campeonato del Mundo la va a jugar Australia contra Nueva Zelanda. Los partidos eh, de semifinales fueron muy igualados y, duros, que no es muy normal tampoco en este deporte, aunque no lo parezca. <laughs> doncs bé, després de parlar de la Copa del Mundo de Rugby, Yo voy a posar una entradeta aquí Porque eh, anem a parlado d'un aquí. El nostre equip de la ciudad el Sabadell Rugby Club, que eh, que jugarà aquest diumenge dia 1 a les 10.30 del matí i com estan parlant aquí al Facebook, doncs us esperem a tots i a totes que disputem la quarta jornada a lligar contra el Rugby Reus Esportiu. I bé, serà un partit doncs, que eh, serà molt disputat i recomano a tothom que vagi a veure'l al Camp de les Oliveres, a Santa Coloma de Gramenet. Doncs bé, després de parlar del Sabadell Rugby Club, eh, tenim més, eh, més coses a destacar en el, en el món del rugby, Andrés? Eh, no, que yo sepa, no, que la pelota es huevada. Ah, vale, vale. Això és <laughs> una cosa molt... es importante, es <laughs> importante. és <laughs> una si cosa... es redonda, es futbol o, o balonmano o qualsevol mm. cosa. Doncs bé, després, de parlar de tot això i comentar aquí qualsevol cosa i, i comentar que si rugby, que si es raona, que és que aquí tothom guanya. Aquí a Sabadell guanyem tots, no sé què està passant últimament, però clar, hi ha una cosa que no sé què està passant, eh, Aleix, que amb el Girona, Aleix, què està passant últimament? Um, aquest any li falta regular veritat, perquè fora de casa està rascant punts, però a casa no. A casa ho perd tot, quasi. La setmana passada, gràcies a Déu, va empatar amb el Saragossa. I a Gràcies a Déu va empatar, o sigui, està celebrant l'empat, o sigui, això es acaba la cosa molt malament. Eh? Molt malament, aquest any va molt malament, van, concretament van 18 anys a, a un punt del descens, empatat a un punt per davant del Llagostera, i animo tots que aquest diumenge a les 5 de la tarda veieu el Llagostera, ai, el Osasuna, el líder, contra el Girona i si vol pot i si volen guanyaran, evidentment. No li feu ni punyetero cas a aquest home, no veieu el partit, <laughs> és broma, és broma, no, no, veieu el partit aquest que serà molt interessant i podreu veure com perd el Girona. Que graciós <laughs> està, eh? l'Ossassuna. Sí, jo vaig aguantant aquí amb el Sabadell, però amb el Girona m'he de defensar d'alguna manera, eh? És broma, és broma. Que aquesta, ah, aquesta setmana estan de Sant Narcís i els ha d'acompanyar d'una manera o altra. <laughs> Molt bé, doncs animarem al Girona aquí des de Sabadell, vale, Aleix? Sí, sí, per favor. <laughs> doncs molt bé, eh, parlant del Girona, eh, m'agradaria, Aleix, escoltar aquesta classificació de segona divisió A, que sempre és molt animada. Sempre, sempre. O sigui, eh, diria que l'Ossassona va primer, està agafant avantatge amb el Córdoba, que és aquest, justament s'enfronta amb el Llagostera, vull dir que els dos primers s'enfronten amb els equips catalans, l'Alcorcón, amb 16 empatat amb el Saragossa, i l'Alavés i el Nàstic. El Nàstic he de dir que aquest any està bé, es mantindrà la categoria. El Numancia amb 15, l'Oviedo, l'Elche i la Pontferradina. El Mirandés, el Lugo, el Leganés, l'Abacete, el Huesca i el Valladolid i el Mallorca. I llavors passaríem ja a la part baixa, amb Girona amb 11, Tenerife amb 10 i amb descens, Llagostera amb 10, el filial de l'Atlètic Club de Bilbao amb 8 i per últim l'Almeria, un gran de primera que està anant últim aquest any. Mala meva, com està la cosa a segona Apretada. divisió A, però és que eh, estem dient de segona divisió A, però és que cada any a segona divisió... Fins a l'última jornada no Fil... es pot decidir res. <laughs> No. És impressionant, me'n recordo fa dos anys amb el centre d'esport Sabadell que quasi puja a playoff I... i es va salvar pels pèls, però és que va tenir que dependre d'altres equips. Tant a dalt com a baix, perquè sí, sí. pots dir que estàs a un punt i per gol a veraix o targetes o el que sigui et salves i et quedes a segona A. Doncs és, eh, molt, és molt important això, Aleix, és molt important, sí. sobretot amb el Girona que aquesta setmana doncs, s'enfronta doncs, al líder. El, el, eh? navarresos, vull dir que ànim Girona... Ei, contra el Naucet, t'ho haig de dir, eh? Ah, sí? El mm. Naucet, sí, sí, bé, que bé. està a, Osa, a Osasuna, anava a dir. A Osasuna, Osuna, no? De Sevilla, Andrés. I aprofito per dir que un gran entrenador que va portar el Girona a quasi bé primera, ara que estan l'han estrenat amb l'entrenador del Llevant. Vull dir que aprofito per dir i ànim, i escolteu aquest himne que... Pell de gallina. Sí, el Rubí. El Rubí. El Rubí. Sí, Rubí. El Rubí entrenador a... de, precisamente del Rubí. De, eh, fue entrenador del Rubí. Mm. Club de futbol, sí. Mare meva, doncs bueno, aquesta dedicatòria al nostre Aleix amb aquest himne, el deixem, un, un, plaer, eh, sí. el deixem un parell de minuts així i així fem una miqueta de pausa abans de passar a un món que és una miqueta tens, que aquí estem ja amb l'esquena una miqueta tensa, que és a, al món de la patanca el <laughs> món de la petanca Pero sobre todo, a part del món de la petanca hem de parlar del món de les targetes del señor Andrés que està que amb el pito preparat des que va a veure si entra. i també, atenció, al món del motor Ojo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, que tuvimos una discusión hace dos semanas y yo dije, y yo dije, <laughs> repito, por si no se ha sentido, yo dije, el mundial lo ganará <laughs> Ho deixem aquí. Llorenç! <laughs> moment, doncs bé, comencem, eh, comencem, seguim, eh, després d'aquesta petita pausa que hem fet amb aquest himne del Girona per mm. homenatjar una miqueta al nostre col·lega i amic, eh, Andrés anava a dir, el nostre col·lega i amic eh, mm. Aleix. De moment l'Andrés és de Sabadell, que jo sàpiga. És que amb el record que es van portar aquell dia, que l'ha marcat aquest himne. <laughs> l'ha marcat aquest... molt bé, Aleix, molt bé. Es impresionante. Doncs bé, eh, passem directament al món de las tarjetas, Andrés, que hay mucho follón, eh? Doncs pasemos al món de las tarjetas. Bueno, pues comenzamos con las anécdotas. El, Málaga eh, está en el puesto 16, eh, siendo el cuarto equipo que menos goles ha encajado de la liga, solo 7 y se encuentra a, dos puestos del descenso. Eh, es una cosa, yo me parece que anecdótica porque bueno, hay equipos que están ahora mismo casi en Champions, habiendo encajado casi el doble de goles. Eh, la primera amarilla se la vamos a dar a Mascherano. Soy un fan de todo lo que hace, menos del fallo que tuvo al insultar al Linier por el daño que le hace el Fútbol Barcelona y más después de la de la experiencia de nuestro amigo Piqué la doble amarilla se la vamos a dar al Fútbol Club Barcelona. Este, esta semana vamos, vamos bien, vamos bien. Eh, eh, en la Copa no hay equipo, o sea, se demostró que no tenemos un segundo equipo y luego no tenemos un banquillo. Es cierto que nos, ha hecho mucho daño la, sanción de la FIFA, pero bueno, mm, yo esperaba algo más de los equipos filiales. La, la roja directa se la vamos a dar al señor <laughs> Bartomeu. y, hoy, hoy, es que parezco merengue, que no es el caso, pero eh, por tener al club ardiendo. Mm, yo ya no estuve. ¿Ardiendo cómo? Yo no estuve de acuerdo en que él se presentara a las elecciones. No niego eh, que el aspecto futbolístico vamos de fábula, pero mm, creo que no es por él, sino por los jugadores que tenemos y el equipo que tenemos. Eh, él estaba eh, en un barco, que el barco se fue y él se tendría que haber ido con ese barco. Y al no irse con ese barco, toda, toda la suciedad que, que había se ha quedado dentro del Fútbol Club Barcelona. Y cuando no sale un incendio, sale otro. Eh, no es normal que un club, un club como Fútbol Club Barcelona esté teniendo tantos problemas día tras día en los juicios, sus jugadores, Hacienda, la Seguridad Social, eh, la mujer del quinto que no hemos pagado la escalera. O sea, no puede ser. No puede ser. Y tiene que mirar de mm, ir apagando focos para que, bueno, no solo el equipo vaya bien, sino que el club esté con una estabilidad y una tranquilidad. Eh, la expulsión del entrenador se la vamos a dar a, Le vamos a dar un toque al entrenador de la Juve, Máximo Allegri, que, bueno, pues eh, ha cambiado un poco el sistema de juego de la Juve del año pasado. Eh, digamos que se ha venido arriba por el buen, la buena temporada que hizo el año pasado, sobre todo en Champions. Y me parece que se ha equivocado un poquito y lo está pagando el equipo. Pero solo eh, destacar el mal hacer de, del señor Mourinho. En todos los aspectos. Eh, deportivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo te lo explico. ¿Por qué? Porque en lo deportivo al Chelsea lo está llevando más para abajo de abajo y en lo personal, bueno, eh, mm, eh, el otro día le dio un manotazo a un crío en la calle. Eh, se una anécdota la cuando em deixis, Andrés. Sí, ahora mismo. aquí yo soy el presentador, sí, que aquí mando <laughs> Pero aquí, aquí ara mateix doncs, dado de donar, has de fer de Mourinho, pero sense donar-te un cop, como le li va fer en aquel de 14 años. Entonces, Doncs bé, va una anécdota? de Mourinho del partit passat entre el West Ham i el Chelsea, que va perdre el Chelsea, i ho hem de recordar, que a sobre eh, va perdre el Chelsea. Però és que Mourinho, <laughs> Mourinho, tu ho saps, no Aleix? Perquè ja sí, està ja sé, Va perdre una aposta amb un nen. O sigui... Ah, no, això no, jo em referia a una altra cosa. Vale, doncs ara ho expliques. Va perdre una aposta amb un nen. Un nen petit, que em sembla que tindria uns 7 anys. Estaven al túnel de vestidors, situació, estava Mourinho i estaven la fila dels, dels nens petits del West Ham que eh, acompanyen els jugadors del Chelsea abans de, de sortir al terreny de joc. I Mourinho estava davant dels nens i li diu un nen, us guanyarem, li va cridar el nen. Mourinho se'l va mirar amb, cara, amb la seva cara de, de pomes agres que té, se'l va mirar i li va dir, què ha dit? ¿Quién ha dit que va ganar? i diu jo, el nen superatrevit va, va aixecar la mà i va dir, he sido jo <laughs> doncs va, agafar Mourinho li va, va, va arribar el nen i va dir vam a fer una aposta una aposta si el West Ham perd aquest partit contra el Chelsea, tu m'has de donar la teva samarreta de recolpilotes. Encara, si guanya el West Ham avui, que jo crec que és impossible, això li va dir Mourinho, eh, et dono jo una samarreta del Chelsea pel, jugador, pel teu jugador preferit signada. O sigui que una de dos, o el nen li va donar la samarreta o Mourinho va incomplir la seva, el seu pacte, però no sé, jo crec que la segona s'apropa, eh? <laughs> Así yo creo que es una tarjeta Muy gran, Andrés. Sí, la tarjeta te la voy a sacar a ti por cortarme la sección, pero bueno, <laughs> Ucendo Muriño. Eh, Alex tú tenías que decir también otra cosa y ya os dejo ya, explayaron mueven eh, sí. parla, parla, que estén hablando a Mourinho, Ahora ara, de eso ampliar la noticia Mourinhazo, el tío no agafa més que el descans i va dir, saps què, la vaig ahora una mica més i me'n vaig als vestuaris, a, al quartel dels àrbitres, i els hi va dir quatre coses, que els hi va dir... Jo que sé que els hi va dir... Sí, una, va... dos, tres i quatre, sí. I que a la calle. I el tio ja no el van veure més i ja, ja va estar expulsat. Vull dir que una altra targeta. Expulsado! Vull dir que aquesta setmana amb el Jurgen Klopp se la juga. Bueno, penalti. Eh, eh, expulsado el Mourinho El nos y las dos, ¿no? La eh, ley y la Andrés están expulsados. Los dos. Vámonos a ley, aquí no habría, la final. Bueno, pues pasó el título de presentado al Andrés <laughs> Pues por todo eso y mucho más, la expulsión del entrenador esta semana va para Josef Mourinho. La bota de oro esta semana se la vamos a dar a Luis Suárez por su hat-trick contra el Eibar. Impresionante la labor que está haciendo eh, el, uruguayo. Está mordiendo mucho en el campo. Para mordiendo el balón el balón el ah, para que no se note la ausencia del dios del fútbol Yo pensaba que Cellini estaba al terreno de juego. eh, <laughs> no, el, el balón de oro os vais a sorprender porque me estoy sorprendiendo hasta Cristiano yo. No, no, no, no, no, no, no, ah. no, no. Sois incapaces de adivinarlo, no lo podéis adivinar. Ah. ah. ¿No? Zlatan Ibrahimovic. Uh. Le doy el balón de oro por algo que aunque no os parezca es muy serio. Un hombre controvertido y siempre eh, envuelto en la polémica, en el ojo del huracán, a él le encanta. Ha tenido un grandísimo detalle. Ha, comprado por casi 12 millones de euros en su tierra una iglesia. ¿Y sabéis lo que ha hecho con la iglesia? ¿Qué? Eh, la está arreglando y transformando en una residencia para personas mayores que no tienen recursos. O sea, así que chapó para Zlatan Ibrahimovic, que después de treinta y tantos años ha madurado donde es un gulas de Zlatan Ibrahimovic, eh, para todas tota, Los guantes de oro esta semana me gustaría dárselo a un portero eh, que no es Keylor Navas. Pepe Reina. No, <laughs> Pepe Reina no. Que, que no, Pepe Reina no, deja, deja, deja Pepe Reina, que el hombre está un poco <laughs> pasado y no dice cosas muy coherentes. Se lo, se lo vamos a dar. <laughs> Al final acabaré metiéndome con tu Gerona, ya verás. Eh, se lo vamos a dar al portero del Atlético Madrid, Oblak, que solo ha encajado cinco goles y es uno de los artífices de que el Atlético Madrid siga eh, ahí en primera línea, ya que la pegada de, de este año del Atlético Madrid estaba en serias dudas hasta que por fin han salido sus dos delanteros y Carrasco y, El Jackson i, I Jackson i... També està la defensa, també... I... Eh, eh, els dos uruguaios. Els uruguaios, Jiménez. I, Jiménez, i Godín. Jo, Jiménez i Godín, que hem de dir que Godín i Jiménez... O sigui, Jiménez, que és el, el noi més jove de, dels dos mm. centrals, és, és un portent, eh, aquest mm. home. I també ha sortit un altre jugador... Correa. Correa. Aquest tio sí que m'està a mi sorprenent moltíssim. Jo, la següent sí, votador sí, se li dona... Sí, mm. sí, però bueno, si me lo permitís, estos son guantes de oro. Eh, ah, vale, y toda vale, esa vale. gente <laughs> llevará guantes si tiene frío. Vale, le eh, de Gea. Eh, eh, <laughs> o Black. O Black. que no se olvide ese nombre porque salió en sustitución el año pasado y se ha ganado un puesto, pues pero a base de trabajo y de buen hacer. Muy bien Andrés, muchas gracias gracias por a esta esta de tarjeteros, pero es que, Atención, porque ahora ni a la sección de... Petanca! Sí, sí, aquí hablamos también de petanca. ¿Es olímpica ya o no? Eh, no, se sabrá en el mes de noviembre. Eh, noviembre, diciembre se sabrá si es olímpica. Malastica apuntan aquí. Eh, se sabrá se la meten para que en el 2017 lo decidan. Vale. Vale. Eso ido para allá, es como la independencia de Cataluña. Más que nada quiero, quiero hablar en favor de la petanca porque siempre están los incultos que hablan de que es un deporte de yayos. Y, y claro está, como el fútbol lo juegan los yayos y y eh, cualquier deporte, al tenis juegan yayos, pues juegan a un nivel o juegan a otro. La petanca, bueno, mm, hay un nivel eh, muy alto cuando tienes una edad y a un nivel más bajo, pues cuando, bueno, pues, te dedicas a que sea un juego en vez de un, un deporte. Eh, con eso quiero contar que se va a celebrar los próximos días del 31 de octubre al 4 de noviembre el Campeonato del Mundo Juvenil en Bangkok, Tailandia y la selección española estará compuesta por Cristian Carrillo García, Nicolás Esteve Martínez, Eric Gámez Cortés, Diego Molina eh, Cánovas. Le deseamos toda la suerte del mundo porque, bueno, tiene una calidad asombrosa, impresionante y bueno, dar una <laughs> nueva noticia que no es nueva, la nueva derrota del cupetanca Petanca Sano Leguer 7-9 que <laughs> perdimos el domingo otra vez. Visca el San Oleguer, visca el San Oleguer, visca el barri. Nos ve, <laughs> visca el barri de Sano Leguer. Molt bé, eh, després de parlar Andrés, amb aquesta secció cada petanca, eh, no volia arriba a aquest, en aquest punt perquè m'ho estava passant molt bé i que aquí acabaremos guantazos, Acabaremos aquí a <laughs> el tema... No creo, no creo, <laughs> no, creo, no creo. Home, espero. Habrá, habrá, chispas pero no guantazos. Habrá chispas pero no guantazos, ¿no, Andrés? Sí. Si tú crees que hay ahora en chispas y no guantazos, yo no yo no creen masa, eh? Yo yo con una miqueta espantada. Yo, Desde sí. que he venido a yo estaba estaba pensando, Si quieres, eh, Ucendo, eh, me gustaría dar una noticia de un segundo. Sí, parla, parla. Más que nada porque, eh, como aquí hablamos mucho de todo lo que hacen las féminas, tanto como lo que hacen los masculinos, hay algo que no se le ha dado la suficiente trascendencia y, es eh, muy importante. Es un un hecho que la, la en la NBA femenina, eh, eh, Ana Cruz se han fundado el primer anillo femenino que una española ha conseguido. Ah, mira, parlant de que era el que volia a parlar ahora, ara, pero <laughs> abans, però eh, o sigui, jo sóc el que, tu de què vas? Vamos, así te pones la sección de tarjetas y ya vamos. No, bueno, pero es importante porque, <laughs> bueno, es, algo que tiene mucho, mucha relevancia. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que las féminas cada día nos em sorprenen. a Ana Cruz por haber conseguido el anillo de la NBA. Doncs ve avui eh, recordemos a Fran, que el nuestra... aquí seguidor del Real Madrid, que avui... No, està escoltant ja. Avui no podria parlar. Hoy le podríamos dar caña y no podrá decir no nada. Pot, clar, no podrà dir Espera, nada. us recordo que se sap el meu número, que és capaç de eh, trucar en directe. Eh, és igual, le daremos <laughs> caña, no tiene micro. Espera un moment, jo crec, o sigui, intentarem a veure si Fran, Fran Rus, ara que estem aquí en directe, abans de passar el tennis, que volíem parlar una cosa amb Aleix Díaz, i de passar posa'm, ponme los cuchillos, perquè abans de passar a les motos, perquè aquí acabarem uh. fatal. <laughs> O sigui, abans de Halloween ja. Vull eh, fer una trucadeta, a veure si ens agafa el telèfon Fran. A veure, a veure, si, és, a veure si seria capaç d'agafar-nos el telèfon, però eh, farem com el Tomàs Molina, com ara mateix el Fran eh, segurament estarà dormint la siesta, perquè com està així malaltó, pobret, ja està fònic, Passarem al tenis i després pel moment de les motos jo deixaria aquest moment pel, pel moment de les motos perquè s'enxitxarra un poquito més. ¿vale? Així que Aleix Díaz, sí. dale con el tenis. Aprofitant també que el tenis femení s'està posant de moda i dir que una colombiana però que és afincada a Barcelona, Garbiñe Muguruza, eh, ningú se'n parla però és el gran relleu i per ser la maestra número 1 del tenis femení us animo tots demà a les 8 del matí és un dissabte per Teledeporte o pel Mundo Deportivo Digital a seguir les semifinals amb Radwanska, que si guanya es classificarà per la final segurament a Maria Sharapova i segons com guanyarà, les terres asiàtiques les estan portant molta sort i que és un gran futur i que s'ha entrenat i que estan molt contents al Club Tenis Barcelona. Així que us animo demà a les 8, Garbinya Muguruza no per ser espanyola sinó pel seu gran joc que té, el seu potencial i res més. Vull dir que jo volia afegir aquest punt i el tennis s'ha de valorar tant masculí com femení. Molt bé. Doncs bé, molt bé. Moltíssimes gràcies, a Aleix, per aquesta secció del tennis i després d'haver-nos parlat d'això, que la veritat és que era molt important i no tenia esperada que em portessis aquesta notícia. Molt bé, moltíssimes gràcies, Aleix. De res, de res. Doncs bé, eh, li donem les gràcies a l'Aleix perquè no ha la tertúlia. Quan comenci la tertúlia... Uh, truca al Fran, que li pugi la febre abans d'hora, que ja... Doncs bé, eh, Andrés, Qué habías de Bueno, si quieres acabamos eh, lo que hemos dejado antes a medias del árbitro, porque aún sigue secuestrado. Ah, <laughs> ¿Sabes qué pasa? Primero eran cuatro días y tú las metió dos más. <laughs> ¿Sabes qué pasa? sabes qué pasa Que ahora mateix eh, tantas ganas de que arriba el momento. No, no sé si tiene ganas Pero la verdad es que estoy tan tensa amb el motor que he dejado eso a un costado Pero bueno, lo da o árbitra o da siempre de la tertulia la bé. Andrés, o sea que no preocupes, preocupis, o que estate tranquilo, minuto sequestrat uns Que no crees que le pase res, no? yo qué sé. ya verás cómo aparecerá el presidente turco Y todo. Doncs bé, eh, avui hem de dir, eh, senyors i senyoretes oients, de, diem senyoretes perquè no, <laughs> no volem que ningú se senti ni senyor ni senyora, perquè després ja ens donen la bronca. Volem que se sentin senyoretes i senyorets. Doncs bé, senyoretes i senyorets, eh, hem de dir que el moment de tertúlia avui l'enllacem amb les motos, Vale? O sigui que enllacem un moment de tertúlia i motos, perquè si no aquí ens tirem la vida i mitja. Així que passem al moment de tertúlia. Ja deixem la tertúlia aquí, ja podràs parlar de l'àrbitre, que senyores i senyors, per si no us heu enterat, està sequestrado. Així que passem al moment de les motos. Just confess your girl admits that we the shit. F R E S H, we fresh. G E F, that's right, we Deborah. We definite. B E P, we reppin' it. So turn me up, turn me up. Ah, bueno, pero ¿qué pasa, Oma, ¿Qué pasa qué pasa aquí? Pero ¿qué pasa, A ver, no en començat ni la tertúlia del motor ya ja estás aquí pitán Andrés, ostras. Perdona, me ha llamado el del comité de competición y me ha dicho que tengo que sancionaros y a ver si os puedo expulsar. Tengo que, tengo que favorecer a Leis y perjudicar a Ucendo en el programa. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues yo, mira, pel Hapaucendo. Mare meva, o sigui... Ja està aparcat. Com es nota que sóc el que el presentador i em voleu, em voleu perjudicar, eh? Porta l'estelada i així et pagarem una multa ja. Porta l'estelada. Mare meva. No, no, si, por, si porta l'estelada que pagui la cervesa, tu. Clar, parlem. doncs bé, eh, seguint aquí al moment de tertúlia, senyores i senyors, passem al moment més tens de la, de la tarda-nit Ara ja som a la nit ja, perquè pel que veig ja no passa cap llum mm, per, mm. per aquí a l'estudi, estem aquí a les fosques, ja no veig la cara que posa Andrés ni veig la cara que posa l'Eix per si de cas, no, no. així que <laughs> passem al moment de les motos, senyores i senyors, el que va passar aquest cap de setmana passat. O sigui, mare meva l'Eix, mm. ara t'ho dic, el que vaig tenir que aguantar amb l'Andrés aquí al costat... <laughs> O sigui... yo, se lo digo, ya lo decía yo. En directa o en diferido, Laura? Mm, yo, el vaig en, veure en diferit, eh? En diferit. Yo, en Diferit. Yo en diferido, que así las, imágenes están muy manipuladas. lo he visto 1500 veces en diferido. O sea, me da igual, se vea por donde se vea. Eh, eh, Tú recuerdas hace dos semanas la conversación que tuvimos. No quería recordarla, ya sé que pones mala cara. Mm. Aquí todo el mundo estaba en contra mía, yo era el único de Lorenzo. Pero sigo pensando, no que Lorenzo vaya a ganar el Mundial, Sino que ya lo tendría que haber ganado. No me de que Rossi de moment va per davant amb 7 punts. Y yo defenso el Márquez, eh? Però ara... Només dic que encara el, Rossi encara està per eh? eh bueno, e, esa es la injusticia. La injusticia es que vaya por delante 7 puntos. Porque eh, si hubiera sido cualquier otro corredor del circuito, lo, hubieran sacado la bandera, lo hubieran sacado a la carrera. y en cambio él llegó tercero, es que no tiene ninguna explicación. Y lo que no tiene explicación, sobre todo, es una cosa. Mira, yo, aun siendo de Lorenzo, siendo de Márquez, siendo hasta de Pedrosa, mm. antes que de Rossi, <laughs> eh, eh, tiene, su, tiene su pequeña explicación, tiene su explicación, son de aquí y yo mm, tiro por los que son de aquí. Eh, yo era un fan incondicional de, de Rossi porque, bueno, mm, es como una especie de dios en la pista. Mm. Era lo que iba a, pues pasar a, Ángel Nieto, por ejemplo, ¿no? Que mm. tiene 13. A él no le gusta decir 13, pero como a mí sí, yo lo digo. <laughs> tiene 13 mundiales. Para mí era, pues, no sé, como un, reflejo de lo que tenía que ser el motociclismo, ¿no? Y yo digo, ¿vale la pena por un mundial? Eh, manchar toda tu carrera deportiva, porque esto es una mancha que no se la va a quitar nadie. Mm. Esto es una mancha, porque el reconocimiento de me he equivocado. Ya no está. Eh, ya está. Me, he equivocado. Ahora mismo saldría último, va a ganar el mundial, porque yo te digo una cosa. Esto es, esto es un, no. Bueno, porque voy al tribunal a presentar la denuncia, ha, presentado el recurso que puede no a ni último no, bueno, pero es que es una vergüenza, ¿no? si da lo mismo. Si aunque salga último, yo yo me juego contigo la, cerveza de los tres, de que antes de cinco vueltas está luchando con los, tres de arriba. a ver, en la mm. primera, en la salida, en el primer mm, viaje de gas que le meta, <laughs> pasa, pasa 15. O sea, que, que, me vengo a referir que eso ni es sanción ni es nada. Mm. Pero aparte de la sanción, yo me querría centrar en su conducta. Mm. Inesperada para mí. Mm. No es la conducta de ese gran campeón que siempre hemos tenido. Eh, al menos yo he tenido en mente, ¿no? Que he visto siempre, que ha sido solidario, que ha sabido dar la mano cuando ha perdido, que no, no, lo veo como en los últimos coletazos y no quiere perder la oportunidad de ganar este mundial. Y bueno, mm, la verdad sea dicha, de cualquier manera no vale, Rossi. Eh, tú has ganado ya nueve, como, como se tienen que ganar. Eh, la pista y, y, tirando a gente. Mm. Y tirando a gente. Mm. Pero mm, más elegantemente y más técnicamente que no de una patada. Es que no acabo de entenderlo. No, yo tampoco. No, excuso a Márquez de si iba por él, no iba por él, pero eh, eh, era lícito, era lícito lo que hacía. Estaba luchando en la carrera. ¿Me entiendes? Si él pretendía ralentizar a, Rossi, eh, la gente, los italianos sobre todo, están diciendo es que eh, esto se lo tiene que jugar Lorenzo y Rossi. No, perdona. Mm. Esto se lo tienen que jugar los 30 corredores que hay en la carrera. Mm. Y si uno no quiere dejarse pasar, ¿por qué se tiene que dejar pasar? Es que no acabo de entenderlo. Porque te llamen Rossi, porque te llamen Lorenzo, porque te llamen... no, no, pásalo si puedes y si no puedes, pues... Eh, eh, te fastidias haber ganado las carreras antes. Y a mi también m'ha frustrat mucho avui abriendo las noticias, y va, va a mirar, algo alguna cosa d'esports, patapam. El primer que diuen, aliances la setmana que ve a València. I tu dius, cagada. Per què? Perquè hi han diferenciat una, els diaris, Márquez i Rossi. I l'altra, a eh, Lorenzo i Rossi. Qui anirà amb el Rossi, qui anirà amb el Lorenzo... I jo només dic que cada un farà la seva carrera. I tant uns com altres no hi ha d'haver aliances. I aquí els diaris italians estan fent molt mal. O que xapin ja la boca o que es trobin tots dos o deixeu-los estar. Perquè el Márquez se'n va a Cervera a veure la seva família i ja té els avis i de cop a la volta, iaia. a la iaia ja té dos canals allà i els hi diu què en penses? I ell ja n'està fart i ha dit jo estic amb la família i a València en parlarem, a dintre o fora, però que s'acabi ja i que acabem el Mundial bé, donant-se la mà a tots i que guanyi el que més s'ho mereixi, a la pista, a fora no. Molt bé, Aleix, mare meva, o sigui, acabes de donar aquí un repasso aquí a, a les notícies. Impressionant, no sé si és, que és la veritat, és que s'està generant molta polèmica per una cosa que és evident, també, no? És una, I ho és una cosa tothom. evident. I després no confondre les coses, avui, com el que dèiem abans, que demà hi ha Lliga, et vingui un periodista del Marca o de la Copa o de qui sigui i li digui al, al Lucho, ¿qué te parece eso de las motos que ha pasado? I què vols que et respongui el Lucho? Sí, m'agraden les motos, però no ho vaig veure. I després que el critiquin, no cal confondre. Les motos és una cosa i el futbol és una altra. És com no parlar de, de política i futbol. Doncs Cada hi ha, cosa... un, hi ha una, un, l'Eix que li han preguntat sobre, sobre el sobre el, el, la patada de, de Messi, anava a dir, la patada de Rossi mm. a Márquez. I és a Joaquín. Escolteu bé el que diu. Hombre, la neta roba directa. Estoy viviendo. Roja directa. ya ese nivel y, esos dos fenómenos, pues imagínate cómo van a 200 por hora, pues. La verdad es que no he visto una carrera de moto en mi vida, también es verdad. <laughs> he visto la batalla que me han enviado una foto de esa con, con la guasa en Sevilla. Pero bueno. Bueno, hablando eh, de que si el fútbol, sabe de pues pues mira, aquí, aquí ninguna respuesta que tú has dicho, eh? mm. De que el fútbol no se ha mezclar más motos porque fíjate tú tu... no? La idea, que tenía <laughs> Joaquín sobre... Mm. Eh, de todas maneras quería comentar otra cosa. la unión que ha habido en Italia arropando a Rossi, yo dejo ahí la pregunta, ¿por qué no se ha arropado a, a Márquez igual? aquí en España. ¿Por qué cada vez que estos dos últimos años Márquez ganaba el Mundial, todo el mundo se hacía la foto y, hablo de ya sé que hablo un poco de política mm. y, de medios de comunicación y mm. este niño es un monstruo y este niño es... Eh, ¿Por qué ahora no salen y defienden lo fácil de defender cuando los italianos están defendiendo lo indefendible? que está, mm. está eh, a ver, eh, a ver, lo voy a, a ver si lo sé explicar porque me cuesta. Eh, que, se ven las imágenes, que no me lo invento yo, le da una patada a Rossi a, a, Márquez y en Italia pretenden que se sancione a Márquez. O, o sea, esto es como... Eso no lo acabo de entender. Esto es como... Esto es como, en, bueno, yo sí lo entiendo porque soy mayor que vosotros y como yo viví lo de Madrid-Barcelona, esto eh, hace poco, voy a poner un ejemplo cercano, eh, casi hay que sancionar a Messi porque le dio con la palma de la mano en los tacos de Pepe cuando le pisó en el campo. O sea, <laughs> pues viene a ser una cosa más o menos mm. parecida, ¿no? Mm. Eh, o sea, ahora hay que sancionar a Márquez porque Márquez estaba luchando por una posición, o sea, por un tercer puesto, que no le iba bien a Rossi. Y como no le iba bien a Rossi, mm, ahora en Italia todos los medios de comunicación el presidente del gobierno, el presidente del gobierno, ¿vale? O, o, o, o el, el, que provocó a Zidane, eh, eh, madridistas, madridistas, eh, el que provocó a Zidane para que le pegara el cabezazo, hablándole de su familia no muy bien, está diciendo que tiene que venir aquí a España a ganar el mundial como ellos lo ganaron en el 82 con el naranjito. Y, yo, y yo, pues- la pregunta es esa, yo ahí ya lo dejo y habláis. ¿Por qué aquí en España no se defiende a Márquez como se defiende a, a Rossini Italia? perquè mig a Lorenzo i aquest any com que si juga el Mundial a Lorenzo doncs va anar pel Lorenzo aquest any i el màrqueting com que saben que ja l'any que ve donarà la lluita doncs es defensen més el Rossi i només he de dir un fet que em va sorprendre molt i vaig trobar indignant tots els agents personals del Rossi coach, tots a, a, mentre corrien i tots estaven a flor de pell surten del box i se'n van corrents a pagar el màrquet que estava entre el box amb el seu pare i l'Emili Altimira a pagar-los. Va sortir el seu germà, van sortir fora i els hi van dir aquí no. Tots els segurates es van posar en plan barrera i va dir aquí no passeu. Hi ha un problema que s'ha de solucionar i no pot ser que un tio amb gran privilegi perdi els papers d'aquesta manera. No pot ser. I menys que arribi en plan passota a la comissió d'investigació i li digui que ets un bastard. A mi no em val. O sigui, la comissió d'investigació s'ha de posar ja, perquè n'estic far que li digui Bastard al Márquez quan era el seu ídol de, de quan era petit. Però a part d'això, o sigui, hem passat de, <clears throat> hem passat de tenir, eh, de ser només un, o sigui, un, un fet que ha passat a la pista, no? ha passat a ser un fet de faltes de eh? respecte, ni faltes de respecte, continues a Márquez, que a veure, jo soc, molt, jo soc fan de Ross i jo ho haig de dir aquí en directe, no sé si l'Andrés em pitarà ara mateix, <laughs> sí, sí. perquè m'has posat cara de pita. Vale, moltes gràcies. M'ho mereixi, em sembla, eh? Sí, però, sí. Me, però la veritat és que aquí haig de posar un punt a favor a Márquez i és que jo crec que és una falta de respecte molt gran. És una falta de respecte molt gran eh, que tinguin que anar a, a, no a pagar-lo, sinó que ni a insultar-lo ni a dir-li res a Márquez després del que va passar a part de que era evident el que va passar, perquè és, és que això qualsevol ho veu, té, és com, com si hi ha un penal a un Barça-Madrid i tu has d'opinar al revés. És el mateix, no? Doncs eh, jo el que no entenc eh, és, per, és perquè s'ha de faltar d'aquesta manera el respecte, per què han de seguir ficant-se en, aquest, en aquest tema d'una forma irrespectuosa, per què l'han d'insultar? Jo és que no ho acabo d'entendre. És a dir, Rossi, Rossi precisament, que ha sigut la persona que ha donat la patada Rosy Muriño se llama. Rosy, <laughs> Pepe. Yo le diría a Pepe, ¿eh? No, no, Rosy Muriño ¿Sí? Sí, podíamos asociarlo a, a los dos famosos años donde jugaban Barça y Madrid y el Muriño creaba toda la polémica alrededor mm. de- antes y después de los partidos. Pues lo mismo, es que se ha creado una polémica que ahora mismo yo, yo, yo mm, quiero ver la carrera porque es que quiero ver quién se atreve a ponerse delante de Rossi. Se está jugando el cuello. O, no, <laughs> es verdad. Eh, se está jugando el cuello porque lo van a poner verde. Como, como lo hagan frenar un segundo, va a decir: No, ese, ese va a favor de Lorenzo y es amigo íntimo de Marque y se van a ir de vacaciones juntos. O sea, es lo que es. Mm. Está creando una, duda razonable para que la gente, en caso de que él no gane, eh, haya muchos culpables y Lorenzo no lo pueda ni siquiera celebrar. Mm. És que no, jo no acabo d'entendre. Ah, és que aquestes coses jo a mi em nerven moltíssim, la veritat, eh? No, si te nota la voz. <laughs> Lo nervioso que estàs. Perdoneu el refredat que he tingut aquesta setmana, va tenir un refredat impressionant. I el toc de pito que t'han fet a l'orella t'han deixat. <laughs> eh? M'ha deixat molt cap, m'ha deixat molt cap eh. perquè m'anava a pujar el volum dels cascos de, de la ràdio perquè no escoltava res. No escoltava res. En comptes de dir el contratat diria el nom d'un altre programa perquè al final... A, a todo esto, a todo esto nadie ha hablado de Pedrosa. A no, No, no, yo me gustaría decir una cosa. Eh, lo tendríamos que colgar, según Rossi, ¿no? Porque, a ver, le quitó el primer puesto a Lorenzo. Eh, que, claro, eh, a ver, y, Lorenzo se ha quejado de que le quitara el primer puesto. De que hiciera una mejor carrera y, y Lorenzo solo llegara segundo y no llegara primero. Porque yo creo que habría que sancionar también a Pedrosa. Porque le ha quitado el puesto a, a Lorenzo. Pues pues de sancionar a Lorenzo también perquè quan li van donar el premio al tercer al Rossi va a i li va fer, volguem dir, a la mierda Y no cal que et donin el tercer lloc. I va, a bajar el dit, bajó el dedo, bajó el dedo, el nada, pues nada, todos sancionados y Rossi no corre en la carrera, ja eres campeón. Ya está, todos Sí, sí. Nos <laughs> ve. eh, una cosa. <laughs> <laughs> un momento, un momento, un segundo solo fuera de juego del presentador. <laughs> Estaba out. Out. out. un anuncio y me aquí. Anulamos la jugada. Es dadi eh? Bueno, Eh, això hem de parlar ara, eh? Però hem de dir una cosa. Eh, estava mirant una notícia que no tenia res a veure amb, amb eh. el que estàveu parlant. Muy bien, o sigui, muy bien. Això, això muy ha bien. pensat, ja l'he deixat anar, saps què? Desconnecta, ah, estaran fora de joc. No, és que m'ha entrat mal de cap i tot, perquè jo eh. pensava que acabarem a aguantar. Devies de tocar el Fran, doncs Estava, truca'l. Es, eh, és fan de la pipa esta, de la Pipa Pi, de, la, la, Y está mirando la Peppa Pi en el... En el móvil, en, el, La Peppa Pi en moto. Doncs quedan... <laughs> Eh, Sancionada <laughs> también por si acaso le quita el Mundial a Rossi. Set punts. Molt bé, doncs queden 5 minuts per les 8 del vespre, eh, ens quedaran 20 minuts de programa i farem una petita pausa per fer una mica de pipi, no? Que tothom té ganes de fer pipi, els oients ja, també. Ja, ja, ja lo decía yo, pipi, pum. <laughs> bueno, <laughs> que, que ens estigui escoltant al lavabo no, no, no. no li farà falta, no? Però da igual, que escolti una miqueta de música que també li anirà bé, vale? així que ara, ara mateix... una mica els ànims perquè estan una mica caldejats. Eh? Ara, <laughs> ara tornarem amb l'Aleix i les seves estelades. The concert. The light. the console. tornem després d'aquesta pausa que hem fet, una pausa perquè ens ha servit, doncs, a part de fer pip i de tot, Alguns ens ha, servit, sí anat, sí. ens ha servit per aguantar aquesta tensió que teníem aquí posada. I jo bé, ido. eh, hem de dir una cosa, tenim una notícia a destacar. Y es que hay un árbitro que aporta sequestrat Ya durante tot el programa Y la l'Andrés está aquí a una cara que yo no, yo que no, no aguanto ja. ya o què? És que, el li diga que noticia. No, bueno, es eh, que bueno, a mí me alucina un poquito, siempre busco noticias que sean diferentes y he encontrado esta que me parece que no es que sea eh, diferente, es sorprendente. Eh, en un partido en Turquía secuestran al árbitro durante más de cuatro horas eh, por no pitar un penalti. El presidente del... del eh, eh perdonar mi idioma, <laughs> Trabzonsport, Ah, Trabzonsport, sí. Oh, qué, bien, bien que habláis. Vale, vale, un aplaudimen para Andrés, si us plau. Qué bien que habláis el turco, gracias. Un gracias, Bueno, pues el presidente se ve que estaba en, eh, a ciertos kilómetros de, del partido viéndolo por la tele. No le gustó que el árbitro no pitara un penalti y dijo, eh, eh, retenerlo ahí. <laughs> Que no se mueva. Eh, al campo, que no se mueva del campo. Que no se mueva, no de la caseta, no. Del mismo campo, que no salga del césped. Que no se mueva. Escucharme bien. Que cojo el jet privado, que voy. <laughs> o sea, o sea <laughs> no, un chiste, ¿eh? No, no, pero es verdad. El partido era Transospot Gazi, eh. Sport ¿vale? Y, y, y dijo, retenerlo. Y claro, como el que paga manda, lo retuvieron durante cuatro horas. El presidente del, equipo eh, eh, del, equipo local ordenó que lo retuviesen hasta que llegase él asegurando que iba a coger un jet privado para dirigirse a su estadio. Y bueno, tuvo que intervenir, tuvo que intervenir el señor Erdogan, presidente de Turquía. Han pensado que era eso Gundogan. No, Gundogan. Gundogan. <laughs> Erdogan, em presidente de Turquía, <laughs> para dejar en libertad al árbitro. O sea, algo mm, bochornoso en el fútbol. Ah, bueno, aunque en Turquía pasan muchas cosas entre baños turcos y cosas así, pasan muchas cosas un <laughs> poco. Pero una cosa. Eh, en la ley, si lo veis hablar un poco gangoso, son las magdalenas. Yo lo digo para que lo sepáis. Ets un chivato, eh? Aquí sí, els sí, oients s'entenen sí, sí. de tot el que està passant. la que xiulat ara. Mira, mira, jo he xiulat. Apa, vinga, molt bé. Ja ho ha fet per mi, gràcies. <laughs> Oye, però, escolta, però una pregunta. O sigui, ara parlant, del, ara parlant en sèrio. Bueno, a part de tot, són les 8 del vespre, una hora menys en la comunitat canària. Val? Eh, ja arribem a les 8 del vespre, eh, portem una hora de programa aquí amb tensió i hem de, haig de preguntar una cosa, Andrés eh, a part de Volpark, perquè això ho farem ara, eh, volia preguntar-te sobre aquest tema i és que mm, el que no m'acaba de quedar clar és una cosa. O sigui, eh, amb, les, amb els mitjans de seguretat que hi ha als estadis, amb els mitjans de seguretat que hi ha a les ciutats turques, o turques o d'on sigui, aquí a Cataluña también, no? las mitjans de seguridad de que hayan ¿Cómo se le acudeix a una persona anar a el árbitro dins del terreno de joc? Bueno, yo no creo que haya la misma seguridad ni los mismos bueno, recursos. recursos en todos los países. Y después nada más tienes que ver que, por ejemplo, la FIFA eh, eh, sanciona sacar una banderita en, el, en, el, Camp Nou y, es incapaz de, de sancionar 12.500 eh, bengalas eh, solo en el Gor Sur de un estadio de Turquía. O sea, eh, es inconcebible. O no al Calderón por 15.000 euros. Sí, sí, sí, exacto. Sí, es que no... No ve, la verdad es que Es una noticia una miqueta bueno, impactan una noticia espectacular. Tú como que viene hasta la policía… Viene hasta la policía? <laughs> O si os sentí, es que vienen a buscarlo. Porque van a buscar bastante. todo. No, creo que que Colti, pero bueno, la verdad es que sería así. no? pero vamos, que a mí me em sembra muy fuerte. eh? fuerte no ha pasado más Bueno, sí, sí ha pasado, sí ha pasado. Yo recuerdo no hace muchos años. Ya me has fastidiado al comentario, en, ma, por Colombia, En Colombia, os recuerdo que un jugador falló un penalti y le pegaron dos tiros desde la grada. O sea que... Eh, le pegaron dos tiros y lo dejaron seco allí. O sea que no pasan muchísimas cosas. Porque en el... yo no me he secuestrado, que no van a <laughs> No, no. que no van disecar. te digo que, <laughs> bueno, que las normas eh, ni a todo el mundo eh, lo hacen cumplirlas igual ni bueno, yo que sé, yo, sé de equipos aquí en, en, España que porque les ha salido una buena temporada, se han clasificado en Europa y, han tenido que salirse de su estadio para poder jugar los partidos. Mm, me parece, me parece, solo me parece que el Atlético de Bilbao fue uno de ellos porque no cumplía a raja tabla. No sé si al final los dejaron jugar, pero no cumplía a raja tabla todas las inspecciones de la FIFA y en cambio te viene cualquier equipo de, de, por ahí de no sé, eh, no, no quiero meterme con ningún país, pero algún país subdesarrollado como nosotros ya, ya mismo, subdesarrollado que, que, bueno tiene las instalaciones propias de las que tiene y lo dejan pasar eh, eh, todo está bien los vestuarios están bien las gradas están bien aunque se caigan a, cachos <laughs> es verdad no hay asientos da lo mismo que se siente en el cemento aquí tú tienes un, asiento que no está y, te cierran mm. el partido o sea te cierran el campo tres partidos tú qué opinas Alex? yo que en hem una sociedad que no pensem ni en els valores perquè en un camp de vas a ver a fora i es tirin pedres. O sigui, coses irracionals que dius... I depèn d'on s'han desenvolupat, doncs... Uh, no sé, que és un tema bastant complicat de tractar i que s'hauria entre tots i ja poso nyenya que tot l'organigrama de la FIFA es posi uh, amb seny i, i organitzar una mica això perquè canvi qui pugui, si sembla. Eh? Mira, eh, jo vaig eh, veure un, una baralla en, una, en un estadi de futbol, així com has dit, ara parla de les pedres m'ho has recordat, que va ser a la Lliga Colombiana, a la Postobón, em sembla que es diu, la colombiana, mm. a la Lliga Colombiana de Futbol. I va ser a un terreny de joc que va ser un equip com el Can Rull, per dir alguna cosa. O sigui, si parlem de Can Rull, parlem de qualsevol equip de Sabadell o de qualsevol mm. equip de Catalunya que sigui de tercera catalana, primer, entre primera i tercera catalana. Doncs eh, estaven en un partit de futbol, eh, em sembla que van expulsar un jugador, aquest jugador eh, va començar a perseguir l'àrbitre, eh, si va perseguir un jugador va ser com Benny Hill, va venir un, va venir l'altre i tot darrere de l'àrbitre, però és que el més fort, el més sorprenent, és que des de les graderies van saltar al terreny de joc i van començar a tirar-los als jugadors i a l'àrbitre eh, ladrillos. O yo, al jo, el que em ¿de dónde han sacado los ladrillos? <laughs> Florentino Pérez, construcción. <laughs> construcción, está más claro que l'agua. Castor. <laughs> construcción. Mare meva, o a, mí a em los eh. bancos, los bancos, han sido los bancos, se están quedando dos ladrillos. Al rato. se están quedando todos ladrillos. Al banco se han quedado los ladrillos. Sí, sí, sí, ya no, no saben lo que hacer con él i bueno, pues se lo tiran a los jugadores. I el van anar a buscar a Casa Pujol i van dir, saps què, tirem-lo cap allà. Abans d'acabar avui la tertúlia... El Pujol tenia los ladrillos en Andorra. Oh, avui ens acaba... diuen, diuen, diuen. Abans d'acabar avui la tertúlia i de parlar del Pujol... Eh... <laughs> Abans d'acabar avui la tertúlia m'ha dit el Fran que, bueno, que ja que no ens agafa el telèfon m'ha dit per WhatsApp perquè no pot parlar el pobret, està refredat. Que està el vàter tancat, està sequestrat. Sí. Està sequestrat com l'àrbitre, o sigui que però aquest no és el terreny de joc, aquest és el vàter segurament. Eh, m'ha demanat, m'ha demanat que després abans d'acabar el programa, d'aquí poc, eh, digui els resultats del, de les lligues de, regionals de eh, catalanes per ell. No ho anava a fer, eh, li anava a deixar la secció al Fran perquè ho digui la setmana següent, però bé, m'ho ha demanat a mi. Així que, abans d'acabar la tertúlia, eh, ja que tot està en tensió, destensionarem nos així, no? Farem això. Sí, dile que se tranquilice, que no la vaya a palmar. Hoy he dicho Las Palmas. La Palma. Oh, o sea, cuidado con el Madrid. Cuidado con el Madrid. Que no pille un bon canari. <laughs> Mala beba. Ai. Aquesta setmana juga contra la Unió Deportiva Las Palmas, que per cert, com va quedar contra l'Atleti de Madrid? Va perdre. Va empatar o va perdre? No, no. va perdre. Va, va perdre, perdre, però va ser molt just, pel que tinc entès. Eh. No, no, ve d'empatar amb la Villarreal la setmana passada. Vull dir que un equip d'Europa League O el League, la League, l'Europa League. Sí, sí, el... sí, però mi pregunta es, Si Las Palmas le quita algún punto al Madrid, que está luchando con el Barcelona por ganar la liga, eh, lo, sancionarán, ¿no? Bueno, es como a Barça si le van a Getafe como en pasado, también se van de atrás a no, sancionar. Pero, a Las Palmas habrá que sancionarlo, igual que hay que sancionar a Márquez. Porque claro, se están jugando la liga y no pueden ganarle los puntos. Bueno, dejamos por aquí tres semanas, que ahora casi el Clásico y partida MX. aquí. uy, uy, uy. Oye, para entonces ya será Lorenzo campeón, ¿no? Como dije hace dos semanas. bueno, cambiando de tema, eso es He para que. he de Ale ya la que volvías que cambies de tema, <laughs> he de que para el partido eh, Madrid-Barcelona... Eh, Fernández Borbalán. a part de Fernández Borbalán i de parlar del tema àrbitre que ara anirem en un moment, ring, parlarem uns ring. 5 minuts. <laughs> Llamada. Llamada, no? Ui, ui, ui. Doncs eh, hem de dir que hi haurà un especial clàssic aquella mateixa setmana, la setmana del clàssic entre el Real Madrid i Barcelona, al Santiago Bernabéu. El 20 de novembre. El clàssic. 20, el clàssic. Fot-li pou. Poli... aquest ja és de rac eh? Aquest és de rac aquest no és d'aquí de Radio Trama, no és del contraatac. Doncs bé... Tira-le, la... Manolo! <laughs> puritos, no? Els puritos. No, ah, no, no sí, sí, sí. El purito només en conec un jo, el que purito... és el ciclista. Ah, vale, vale. El purito... Deixem-lo estar. I tira fletxes, tira fletxes. El purito, purito. Sí, doncs bé, eh, que estava dient, que a mi ja se m'ha anat la olla. I vam fer un especial, un especial clàssic. <laughs> Clàssic Real Madrid Futbol Club Barcelona, aquella mateixa setmana, i doncs bé, rairem, plorarem, plorarem també un altre cop. Esperem no plorar massa perquè... No Alegria. esperem no quedar-nos sense clàssic després del follón que hi ha hagut. Jo si quieres adelanto un poco la programació. Nos, <laughs> nos van a robar el partido, la culpa la tiene el árbitro. Ara ja podem Aleix, doncs això, no, seguim parlant. L'àrbitre en tenim un, que és el Don Andrés. Pas, mm. jo sóc eh, l'àrbitre o l'Andrés? Ah, L'Andrés, l'Andrés. Mare meva. L'Andrés que portarà el xiulet, les targetes sí, sí, sí, farà un rojadirecta.com. Sí. El, el músico ambulante. Ja mismo me voy a traer tantos aparatos voy a ser músico ambulante. <laughs> quan vulguis, Andrés, quan vulguis aquí portem el músico ambulante. Doncs bé, després de, de tot això, eh, seguim parlant amb el tema l'eix Andrés de l'àrbitre de tot el que va passar, la denúncia que va arribar a mans de la, de la Fiscalía Anticorrupción ¿Y cómo está el tema ahora? cómo está el tema ahora porque es que está mort. O por favor, han pasado una semana y está mort. O sea, no se sabe res. Nosotras no sabemos res. ¿Qué pasa? Doy pistas. Doy pistas. ¿Queréis que dé pistas? Doy pistas. Eh, ¿Qué dijo el, asistente que denunció el caso? había, había que perjudicar al Barça y beneficiar al Madrid. ¿Qué hacemos? Silenciamos. Silencio, silencio, Minuto de silencio. Claro, si hubiera sido al revés, ahora mismo estarían en todos los programas, como dijo quien dijo la caverna, mm. eh, estarían diciendo, claro, si es que gana el Barcelona. Ya sabemos por qué hizo triplete el año pasado. Ya, la <laughs> sabemos por qué hizo triplete el año pasado. Y, y hostias, dicen que el año pasado también perjudicaron al Barça. La manita aquella de Piqué, la tarjeta, ¿eh? Eh, oh, con, con, la mano apoyada en el campo, le pitan penalti. Cuando mm. no mueve la mano en absoluto. Ahora te da que pensar, no, Aleix? Mm. Tu què ves? Jo, jo crec que sí, que ho tenen callat, però que falti una setmana remouran tot, que el, el triplet col·legial que surti el dissabte a les 6 i quart, i avanço, doncs sortirà un culet que no sabrá si pitar fora de joc o yo que sé, como mm. la semana pasada al passada l'àrbit contra Labor, que no sabía si tendrá el jugador o no atendre'l un festival. Y yo le diré la concha de tu madre. Acojonaos, acojonaos vivos. Mm. Pero te voy a decir una cosa, en, rompiendo una lanza por el, por el grupo arbitral, es que si nosotros tres nos fuéramos a arbitrar eso, acojonaos. Mm. Sí, sí, sí, pues, estaría, radera. Pero ¿qué, es lo que pitas? ¿Qué es lo que no pitas? ¿A quién le sacas tarjeta? Mm. ¿A quién no? Es que si sacas para un lado, es que estás cumpliendo lo de la llamada de teléfono. Mm. Si sacas para el otro, lo haces porque te están presionando. Es que eh, yo me parece que, bueno, va, a ser muy polémico el partido, gane quien gane, como gane y como no gane. Y me va val que no y adelantem i ens esperem que si traemos al Messi, ojo también, eh? que si no arriba no pasa nada Yo eh? no lo veo, eh? Yo no lo veo a Messi para. para... tampoco. Eh, eh, te voy a decir más, prefiero que no lo juegue. Mm. Prefiero que no lo juegue porque eso es forzar una situación y Messi no va a estar a tope. Y no estando a tope no tiene por... Mm, que no quiero que se escude el Madrid en decir, no, no, si es que estaba hasta Messi. No, Messi tiene que estar a tope para, mm. competir y, tal. Exacto. Yo lo guardaría, yo lo guardaría. Además, estamos trampeando bien solo tenemos un equipo, porque ya he dicho antes que no tenemos dos. <laughs> Es vergonzoso que vayamos a, a, a, nueva del Duero, ¿no? Sí, em, mis mi, más gratas felicitaciones a todo el pueblo, al equipo, a los barrenderos, a los jugadores, ay no, que son los mismos, que eh, me vengo a referir que, o, sea, mi felicitación por el esfuerzo y mi, mi, tristeza porque unos profesionales eh, se enfrenten a unas personas que, bueno, que tienen un doble trabajo, el deporte. Mm. Y, y, después eh, uno es barrendero, el otro lleva un camión también de la basura, <laughs> el otro y, que bueno, y que acaben 0 a 0 es penoso. Y después, que jugui el Douglas, que fa dos meses que no juga es fácil mal al <laughs> peu. muy dir que... <laughs> le otra vez. muy dir que no ho eh, a les escafoides. Eh, cafoides. Eh, entre... que a mi m'ho facin mirar. Escúchame una cosa. Tenemos que darle las gracias al Fútbol Club Barcelona por, por la por la lección de fisio, y musculatura, o sea, de huesos y musculatura que nos, nos están dando, porque nos estamos enterando de lo que no nos habíamos enterado en el colegio. Todo el cuerpo humano lo estamos sabiendo, se lesionan de todos lados. Eh, el húmero, yo decía, húmero, eso sea de una chimenea. <laughs> Digo, <laughs> húmero, me, sonaba humo, a humo. No, no, ahora ya sé dónde está el húmero. Y el homoplato, y, y, el fémur. Escafoides. escafoides también. Todo. No pasa nada si aquí lo que haga falta, si eh, donde, se rompen, se rompen de todos lados. Un día de fer magistral que de El, el, el, el, señor Bartomeu tiene el detalle de que ya no los trae lesionados. sea, <laughs> como Vermalen. Como Vermalen, o sea, no hace falta, no hace falta que se lesionen en el campo. Dice, uy, que no saben este hueso cuál es. Esperaros que buscamos uno en el mundo que lo tenga roto y lo traemos para acá lo, Como al Chigrinsky. Al Chigrinsky también, ese es otro. Doncs bé, eh, hem acabat aquí el moment de tertúlia, ¿vale? perquè aquí ja nos estamos yendo, ja que si Chigrinsky, vamos, de, de, jo és que escoltar parlar d'aquest home ho sento, eh? <laughs> és una persona que jo encara no sé com el Barça el va fitxar, però bé, és pas igual que si continuem darrere amb Bogarde, amb Dugarri, i comencem a tirar cap endarrere Rusto. i cap endavant, i Rus Torresberg, i ja aquí ja ens anem en un tema de tertúlia que tindríem per tres temes, sí, sí, tres seria, tardes de ràdio. Seria un, un, un programa petit, Peti, el petit, el <laughs> petit, eh, el petit, una, eh, aquesta persona que té la cara de dir oh, és que el Barcelona tenia el, el, la culpa de, del xatxatxa, de, de Charmes i vamos, que vamos la culpa Eres de Charme. Muy malo. Era malí, era durantísima era aquest home. Malo. A mi ho sento dir, però és que aquest home no m'agradava gent. Tenia una coleta muy hermosa. Però, ah, Això sí, però era guapera, no? Era guapera. I ja que tenem el temps, jo aprofito per dir que ja us agradi a tots, doncs fer un minut de silenci pel Johan Cruyff. Jo la setmana passada, al minut 14 de la primera i de la segona, vam aplaudir tots que recuperi ja i que s'acabi aquesta malaltia perquè entre la Vidal i el títol se'l sigui Doncs ja n'estem una mica farts i que et donem des d'aquí el contraatac desde de Mira, está trocando una ambulancia que et a buscar. Doncs tots els ànims per tu i que et recuperes el más aviat posible desde de Yo igualmente les doy los ánimos, no estoy de acuerdo con el minuto de silencio porque yo soy un luchador y están vivos y mientras que estén vivos hay que luchar y bueno, pues este, ahí estoy con ellos. Nosotros tenemos un caso en la familia que estamos llevándolo como se puede y, de minuto de silencio, nada. Mucha vida, muchas ganas, mucha garra. Y que yo sé que tanto Johan, porque bueno, porque es Johan y, es una persona que es famosa y nombrada, pero hasta la persona que nadie lo conoce, nadie te conoce, mm. pues que tengan mucha suerte, que tengan mucha fuerza. Desde aquí le transmito mi fuerza, la fuerza mía y la de todo el equipo de este programa del Contraatac y que bueno, que tengan fe que van a salir adelante. Força, míster, i moltíssimes gràcies per donar-nos tot el que ens has donat, el, no, que ens ha donat al barcelonisme i a tot el món del futbol i de l'esport, perquè ha sigut un, sempre ha sigut un mite i aquest home seguirà sent un mite i el seu partit que ha de guanyar ara és el, aquest que és molt greu i és el del càncer mm i li, des, li, li desitjo moltíssima sort i que recuperi el més aviat possible, que serà el més aviat possible. Força Johan des del contratat de Radiotrama. Força. Doncs bé, eh, abans d'acabar aquest programa i d'haver parlat de Johan Cruyff i de la seva enfermetat, que la setmana passada ja vam comentar alguna cosa, però avui mira amb tu podem també donar-li aquests ànims. Doncs anirem als resultats que ens ha demanat el Frank que digui, que són els del futbol territorial hem de dir que el Fran doncs, és un friqui del futbol territorial, doncs ara m'ho ha transmès a mi. Doncs bé, eh, anem en tercera divisió, anem a dir els resultats dels equips sabadellens, que són Rubí 0, Sabadell B1, que ha sigut bien. el d'aquesta setmana. Cridem, vinga, bien. Eh. Ui, ui, ui, ui, ui, què ha passat aquí? S'ha escoltat alguna així que no m'ha agradat massa, eh? Aleix. <laughs> Aleix. Aleix, Aleix. Doncs el centre d'esport Sabadell B, que se situa a la vuitena posició amb 15 punts. Molt bé. I està bastant a la, la classificació de la tercera divisió. Està el Prat primer, juntament amb el Júpiter i el Gavà. És a dir, tenen un... el Júpiter cada cop està, està avançant més i esperem veure un Júpiter a segona B també. És un equip que a mi sempre m'ha semblat que, que es mereix, eh, es mereix estar en una categoria més gran. Eh, passant altres equips sabadellencs, el Can Rull, aquí ja, en aquesta, en aquesta secció, en aquest sector, no han tingut massa bona sort aquesta setmana. Ha perdut el Can Rull 2 a 3 amb el Joventut 25, eh, a casa, aquí al municipal de Can Rull. Eh, el Castellà, Sabadell Nord, ha guanyat el, el Castellà 3 a 0. Contundent 3 a 0 eh, la pròxima jornada, que se m'ha oblidat de, de la tercera divisió, però després, després ho dic. És que m'esteu posant nerviós, és que macho, eh? O sigui, sou tan guapos, pita, és divendres pita. Eh. i sou tan guapos que, que me'n poseu nerviós. Sí, a mi me llaman André George Clooney. <laughs> Vale. Ara després pues, pugem una altra foto a l'acabar el programa i ja veureu que de George Clooney no té res. Eh, <laughs> doncs al Giro, a la pròxima jornada serà el Gironella Can Rull i el Sabadell Nord contra el Sant Quirze. Anava a dir Sant Oleguer. O Girona. <laughs> ja m'estava liant amb la petanca, eh, Andrés? Sí. I bé, a la classificació, doncs aquí, el Sabadell Nord, que se situa a la posició sisena, sisena posició, el Can Rull, que està en penúltim. O sigui, no, eh, de no, moment... Tranquilo, que se recuperarà. Esperem que es recuperi eh, el, Sant, el Sant Quirze, que digui jo, el Can Rull, que s'enfrontarà, com hem dit, al Gironella. Uh, eh, L'altre equip sabadellencs, la tercera catalana. A mi m'encanta la tercera catalana, a tu t'agrada també, no? Jo aprofitaré per abans, quan acabis tu. Tu calla ja, que no pares d'avançar coses. A el A Amb bueno, bueno. A mi, a mi me gusta la tercera catalana. Yo no sé cómo es la ley. Vale, ell a parla mi gusta, A mi me gusta. <laughs> per què? Doncs perquè tenim, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equips de Sabadell a la tercera divisió claro que sí. catalana. Ole, la tercera divisió catalana. <laughs> Impressionant. Doncs bé, eh, el, mira, bueno, el Sabadell, la Sabadellenca, que era l'antigua Peña de los Merengues. Sí, donde, era... donde precisamente yo jugué. Doncs, on precisament tu vas jugar, doncs la Sabadellenca ha jugat contra el Joan 23 a Terrassa i ha guanyat per 5 a 1 o sigui, una pallissa una, monumental. Unes màquines. Sabadellenca, que se situa en aquests moments a la meitat de la taula, però molt bé, ho ha fet molt bé, ha guanyat el Juan 23, que se situa, eh, quasi en, és, està quasi en penúltim a la classificació. Eh, passem al següent, que aquest sí que és el líder, el líder que s'ho aquest any perquè està fent una temporada espectacular, que és el Tibidabo de Torre Romeu, que de totes formes ha empatat aquesta setmana contra el, Castell, contra el Castellbisbal. Eh, de totes formes, el manté primer amb 22 punts. Sí, bueno, però té una línia molt bona de... Impressionant. De sí. I, ha, i no, ha perdut, no havia perdut cap partit. I ha empatat aquest, però bueno, de moment segueix sumant punts. Eh, la planada que ha perdut, però en un partit molt maco, contra el Moncada, el Moncada B, 3-4. Un partidàs impressionant Partidazo. que s'ha vist al, a l'estadi, anava a l'estadi, però jo, <laughs> no sé si dir l'estadi o no, de la planada, eh, però no, és a, l'estadi del Castell, del, al camp del castell Bisbal. Eh, passem ja cap al Llano, que jugar... Perdona, estic... <laughs> Perdó. Perdona un moment, que està... <laughs> pasamos, pasamos al partido, al siguiente partido, que, que s'estàvem aquí liant i m'he equivocat amb, el, amb, el, amb els partits de la pròxima jornada. És que aquest, aquesta secció l'ha de donar el Fran, jo ja ho estava dient, Aleix, jo ja ho estava dient la plana de Montcada B, 3 4 ens hem quedat aquí. Llano ha guanyat 5 a 2 contra l'escola de futbol Barberà Andalucía. Partidàs també del Llano, que va segon per darrere del Tibidabo. O sigui, els dos caps de, de, grup, de líder de la Lliga van eh, primer i segon i són el Llano, el, el Tibidabo i el Llano. És a dir, són dos equips de Sabadell. És a dir, tenim aquí un, un portento, <laughs> un portento a la tercera catalana. Eh, passant cap al Sant Just dels Ben Candeu, que va guanyar el Sant Just dels Ben 4-2 al Candeu. El Candeu del Franc, Fran, m'estàs escoltant? Fran, Fran, que a part que no has vingut, el teu Candeu ha perdut per 4-2 i el teu Candeu se situa ara mateix a la, quasi a la meitat de la taula, per davant de la Sabadellenca. Ojo, eh? Ojo, Fran, que si vens la setmana que ve ja et donaré una miqueta aquí, <laughs> un pal, una miqueta de pal. A part amb, amb el Madrid ens ficarem amb el Candeu una miqueta. Doncs bé, eh, Badia contra la Marina. El Badia 3, Marina 2. És a dir, que també ha perdut un altre equip de Sabadell. La Marina, que no ha tingut sort tampoc. <laughs> Mare meva, com estem aquí, eh? I la Marina que se situa quasi a l'última posició. I ja, per últim, passant a la Lliga Nacional Juvenil, seria el Sabadell Java, que ha quedat 1 a 1, i el Mercantil, que li ha guanyat un, un contundent 3 a 0 a l'escola de futbol gironès. Eh, eh Aleix? M'estàs escoltant, eh? A l'escola sí. de futbol gironès. El mercantil li ha guanyat. <laughs> la, el pròxim partit serà l'Europa contra el mercantil i l'Espanyol B contra el Sabadell de la Lliga Nacional Juvenil. Eh, aquests dos equips, amb dos equips, se situen a la meitat de la taula, tant el Sabadell com el Mercantil, i se situen els dos a, eh, a dos punts. El Mercantil està a dos punts al Sabadell a la meitat de la taula. Doncs bé, després d'haver parlat d'això, Andrés, eh, t'haig de dir una cosa. Mm, Tú te freta, güey. Hoy estoy helado. Pues está más rojo que un canario. <laughs> Uy, aquí está Beu, aquí está Beu, está el fresca Hoy Las Palmas, Las Palmas, me has hablado de Las Palmas. Hoy Las Me <laughs> hablado de Las Palmas. No, pues la verdad, si estoy rojo es porque llevo un buen polar. Portas un buen polar, a qué polar? Sí, sí. ¿Cómo has dicho que buen polar? Polo Norte. Polo Norte, has dicho Volpark. Volpark. <laughs> No, no, me, perdona, me, lo tapaba porque me he puesto la gorra de Bullpark también. Y no, entonces no veía bien. Es que está muy guapo la Andrés con la gorra de Bullpark es impresionante. <laughs> Es impresionante como No, no, no, pero tú te reirás, pero he trabajado toda mi vida en el textil y, la, textura de, las telas de, estas prendas son fantásticas. Esta prenda <laughs> de Bullpark, ¿no, Andrés? ¿Cómo has dicho, A ver, ascolta Bull Park. Com es diu Aleix? No. Eh. Bull Park. Bull Park. Doncs proveu aquestes prendes, que aquest hivern no passeu fred i per agafar l'skate aquí al, al Parc Catalunya doncs us anirà molt bé, lligareu sí, molt amb el Bull Park. Doncs molt bé, Bull Park, la marca, una marca de roba doncs, bastant, amb molt de sentiment per la significat que té el seu, la seva marca, el seu significat, i amb això, senyores i senyors, acabem... Uà, anava a dir senyoretes i senyors. Vull, no. vull, vull parlar. Vull, parl vull parlar. <laughs> jo també vull parlar. amb això, vull senyores par... i senyors, estem a punt d'acabar ja el programa. I com sempre, doncs, us donem les gràcies a tothom per, per haver-nos escoltat en directe a Radio Trama i abans d'acabar el programa, mm, què volíeu dir? Jo adiós. I tu, Àlex? Jo volia dir que ja que Adiós. parlem de tercera catalana, aprofitar que diumenge tots a les 12 del migdia al camp de Llorençà, Llorençà contra un equip de Manresa, a aprofitar que aquest any està superbé i la setmana que ve amb el permís de Lucendo... Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! fuera. Apaga i vámonos, no, ja avui. <laughs> bueno, deixem-ho aquí i, us, i la setmana que ve... Fa... Penalti. Ja està, m'ha deixat Penalti. sort. La setmana que ve faré una secció del Llorençà. Això és el refredat, David. Penalti en contra del Llorençà. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Gol, gol, gol, gol, gol, contra del gol, gol, Sabadell. <laughs> que guanyi el Camp de Vila-real. <laughs> Ah, molt bé, mira, a, a, almenys ens han donat una miqueta d'ànims. Aquest cap de setmana, Vila-real B, Centre d'Esport Sabadell. Tornem la setmana vinent, el divendres, també a les 7 de la tarda, amb aquests eh, senyorets i senyoretes. I el Fran, si Déu vol amb el senyor Andrés, amb el senyor Aleix i amb el senyor Fran, si Déu vol, si es recupera, que esperem que sí. I tornarem la setmana vinent. Que passin una bona castanyada i un bon cap de setmana. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Bona tarda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.